i što tačno je učio i danas, sjećamo se i slavljamo naše svete Otce, u pravom smislu te riječi je, kako i kaže, iako imate mnogo učitelja, ali nemate mnogo otaca, naša crkva, iako ima mnogo učitelja, ima 12 apostola. Svi oni koji nas uče, oni ništa drugo ne čine, govorimo o učenju i učiteljima crkve naše pravoslavne, ništa drugo ne čine do prenose odnosu čuvi od svetih apostola, a apostoli ništa drugo ne govore do ono što su čuli od samog spise sina očevog A to što su čuli, oni su u srce primili Duhom Svetim, koji ih je podsjetio na sve ono što im je Gospod pričao. I ono što su slušali, počelo je da odzvanja u dubinama njihovog srca ili izvira iz njih, kroz njihovu popovjet, koja je počela da mijenja ljude, jezik, čovječi govori, kaže sveti Jovan Zlatulski, govoreći u jezici apostola, a duše se pune besmrtnošću. Veliko čudo Božije, čudo propovjedi svetih apostola. Zašto ovo govorimo? Naravno, treba da govorimo uvijek, ali ima još jedan razlog. Danas, posle svete liturgije, razgovarajući sa sestrom Biljanom, se nismo znali. Čuli smo za njen rad, čuli smo i imamo njene knjige, koje dodiruju jednu temu od koje nekako svi bježimo. Svi direktno učestvujemo, ali kad je treba sagledati iz ugla crkve, iz ugla evanđelja, kad se treba pokajati, onda bježimo. Međutim, ona pokrenuta rukom crkve, ne samo što ne bježi, nego ne odustaje i ne mijenja temu, uvijek o istom, o životu, o radosti i o progledstvu koje nas prati u život i nadišemo, odbacujemo, ubijamo. Naš prvi kontakt bio je povodom ga manastira Podmajine nosi naziv koji sestri Biljani odmah u pažnju kako porodici vratiti izgubljenu radost velikog učitelja crkve, pravoslavna kinovita Jurka Elina i mnogo nas je obradovalo to što je naš kontakt od same, upravo preko ove knjige. Jer ona je teška, braći i sestre, i nije lako ni držati u rukama, još manje čitati. Međutim, ona, kako reče, nije ispuštao iz ruku. I htjelo je da se upoznamo. I evo voda, evo susreda, I upravo ta sila vladoveti duha svetu pokrenula je sestru Biljanu i evo dovela do ovih dana, dovela i do ove sveto i dovela našu mitropoliju na poziv našeg episkopa, mitropolita Antilohija. i evo je tu, dakle, sve je povezano, sve je blagosloveno, sve je u duhu apostola pozivom da sestra ima mnogo toga da nam kaže žec. Mi ćemo je pozdraviti i zahvaliti joj što je došlo odvojilo vrijeme i što će večeras e, svima nama koji smo ovdje sabrani, koji će ovo predavanje slušati preko interneta i na radiju Svetigora, e, iznijeti neke vrlo važne podatke i podsjetiti nas na one blagoslove naših svetih predaka i podstaći sve nas da se ozbiljno zamislimo i dok ima vremena kroz pokajanje životu i životu davcu vratimo. Sestra Vidjana još jednom hvala i Gospodi i Majko Božja da vas blagoslova. Izvolite sebe? Ja ne sredim. A vi ne sredite? Blagoslavite te vedanje. Oče i gumane, časni nosi, braćo i sestre, pomažni govori. Dozvolite mi da ovo večerašnje predavanje počne obraćenjem našem duhovnom ocu Svetome Savi. Gde si danas, Sveti Savo Srpski, da vikneš koju u ovoj sveoštoj gluhoti, nad ogubenim srpskim trgovima, nad preodanim srpskim grobljima, nad napuštenim srpskim ognjištima, praznim srpskim učionicama i hladnim srpskim kolečicama. Časni oci, braće i sestre, hvala vam što smo večeras se sabrali da promišljamo o nama Srbima ko su bili naši preci nekada, šta smo mi danas njihovi potomci napravili od srpskog naroda i od naših država i konačno šta će biti s nama do pošljetka. Naime, eksperti, najveći stručnjaci za demografiju su govorili. Kada bude svano treći hrišćanski milenijum, puna će Srbija biti ljudi, 40 miliona stanovnika, od čega prognozirali su 27 miliona Srba u osvite večeri milenijuma 2011. napravljen je posljednji popis stanovništva. Sleđena je bila Srbija pred podacima da danas u Srbiji živi samo 7 miliona i stanovnika, od čega svega 5 miliona i 900 hiljada Srba. Verovatno još vam ovi podaci ne deluju zabrinjavajuće dok vam ne kažem da je Pavle Šafarik, naučnik, ostavio zapis da je Srba 1840. godine bilo 5,5 miliona. Dakle, protokom 175 godina Srbi su se umnožili svega za 400.000. Pritom treba da poslušamo naučnika Alojza Fišera von Egera koji je ostavio zapis da se albanski narod u posljednjih sto godina umnožio 700 posto turski narod 400 posto, svi narodi u okruženju i Rumuni i Bugari i Grci, svi se uvećavaju. Jedini narod na Balkanu, jedini narod u Evropi, jedini narod na svetu koji nestaje, to smo mi, srpski narod zabrinuta kao rodolju, kao majka, kao intelektualac pred ovim podacima, sebe sam prvo pitala, može li to biti da nestane jedan narod? Jesu li narodi smrtni kao i ljudi? Gledajući, pratići prošlost i istoriju, verujte mi, videla sam kad god je jedan narod u istoriji prestao da rađa i kad god se zacrvio blud i ovaj, nemoralnu jednom nagodu i kad su žene prestale u budućnost da gledaju ljuljajući kolevčice, taj nagod je zbrisan sa lica zemlje. Danas na svetu nemate maje, nestale su inke, sumera danas nema na svetu, a kazali oni su bili na cadenina u 7. veku nove ere, danas ostavci, potomci tog naroda žive negde rasvejani po svetu. Veoma često ćete u štampi naći tekstove Srpski narod gazi stazama Kazara. Braćo i sestre, pre nego što vam iznesem do kakvi sam naučnih demografskih podataka došla i kuda me je Duh Sveti vodio prilikom istraživanja i pokušaja da odgovorim na pitanje gde je srpski narod i zašto nestajemo, dozvolite mi da napravim jednu usporednu analizu kako je stanje u Srbiji, kako je stanje u Crnoj Gori i kako je na našem svetom, raspetom, stradalnom Kosovu. Zašto Kosovu? Zato što je Kosovo duša srpska, to je kolejka srpske duhovnosti i zato što smo skoro proslavili sveti Vidovdan, sveti praznik. Braćo i sestre, na Svetom Kosovu i Metohiji, Srpskoj koneciji, živeli su Srbi. 1921. godine popisano je 140.000 šiptara. Danas, u 21. veku, na Svetom Kosovu i Metohiji živi preko 2 miliona šiptara i svega stotina hiljada Srba. Gradić koji se zove Srbica nekada je bio čisto srpski. Danas u njemu živi 99% šiktara i svega 1% Srba. Ovo što se događa na svetom Kosovu i Metohiji demografi zovu demografska eksplozija stanovništva, baby boom, kakav nije zabeležen u svetu. Svi demografi sveta izučavaju kako je moguća takva populacijona politika i kako je moguć takav prirodni priraštaj eksplozivni. Dakle, ta pojava u demografskom svetu zove se pojava teskova prostora. Dakle, oni se množe, pune zemlju, tesan im je prostor i polako pedaj po pedaj, žele da se širi i da zauzimaju drugi prostor. Nasupno, centralna Srbija iz koje ja dolazim, braćo i sestre, boluje od jedne demografske pojave koja se zove pražnjenje prostora. U mojoj centralnoj Srbiji na devet krstača i devet opela samo se rodi jedna jedina bebica. U mom gradu Kragujevcu, prestonom gradu nekadašnje Miloševe Srbije, u gradu koji ima 200.000 stanovnika, prošle godine na dan rođenja Božije sina ni jedna bebica nije zaplakala u porodilištu što je presedan koji se ranije nikada nije dogodio nadomak Kragujevca postoji jedno selo, zove se Dobro Selica, u njemu braćo i sestre, 50 godina ni jedna kolevčica se nije zanjihala, niti se zaviodila jedna bela pelenica na nivou Srbije negativan prirodni priraštaj znači svake godine u našoj Srbiji 35.000 ljudi više umre nego što se rodi bebica. Dakle, rodi se oko 60.000 beba, a neka se rađalo oko 140.000 u onim vremenima, umre preko 100.000 ljudi. Dakle, naša Srbija svake godine se smanjuje za grad veličine Čuprije ili Negotina ili nekog gradića koji ima 35.000. Dakle, naša pojava demografska zove se pražnjenje prostora. I dok se kod nas prostor prazni, kod njih vri sve od omladine. Oni imaju devizu koja glasi živa sila sve pobeđuje. Dakle, i polako se šire i zauzimaju prostor. Prvo svoje predavanje, kako je rekao otac Iguman, održala sam po blagoslovu blaženo počivšeg vladike Save u eparhijskom centru 99. godine i kada me je najavljivao vladika Sava, rekao je ovako, slušajte Srbi šta imam da vam kažem, par dana sam putovao sa jednim šiptarom, idemo tako, vozimo se duge put do Beograda, a on meni kaže, lepu zemlju vi Srbi imate, ovoliko bogatstvo u rudama, u šumama, u vodama, u plodnoj zemlji, ni jedan narod nema na svetu, ali ništa vam to ne vredi. Na pitanje preosvećenoga zašto? Pa zato vladiko veli zato što su srpkinje decu prestale da rađaju. Kaže on, preosvećeni, prolazimo u mladenost pored jedne velike prospratnice, divna fasada, prelepa kuća, a taj šiptar će, vladiko, blagoslovi da stanemo, ja se zaprinjem u Alaha i dajem besu da ću dati život ovde ovog momenta. Ako u ovoj srpskoj prospratnici ima 16 dece koliko ima u mom domu na Kosovu. Pa on preosvećeni kaže ja ne smem da stanem, znam da u tom domu možda ima jedno srpsko jedinče, a možda su negdje u jaspodi, možda nema ni jedno dete. Na to će Ništa za to dok se vi Srbi svađate, dok vi Srbi zidate kuće da budu veće od komšini, za to vreme mi ćemo da dađemo decu. Pa će dati Allah jednog dana da se sva naša deca nasele u vaše kuće braće i sestre, preosvećen je upao pesnicom u sto i govorio Srbi, Srpkinje, imate li oči, gledajte, imate li uši, slušajte, ova drama kosovska preselit će se ovde u centralnu Srbiju za tri decenije, ako decu ne počnemo da dađemo. Koliko smo imali oči da vidimo i uši da čujemo, pokazat će vreme i željela sam također da vas upoznam sa demografskim podacima popisu Crne gode 2011. godine. Broj stanovnika u Crnoj Gori 2011. godine 620.029 duša. Ono što je interesantno za Crnu Goru, a nije za Srbiju, to je da u Crnoj Gori dominiraju osobe ženskog pola. Dakle, u celoj Crnoj Gori 7.557 ima više žena nego muškaraca. Muškaraca je 49%, a žena 50% posto. Mi ne znamo zašto je takva Božija promisao. Na primjer, u Podgorici ima 4709 više žena nego muškaraca, u Nikšiću 941, u Kotoru 927. Mi ne znamo kakva je promisao Božija, ali nas zabrinjava saznanje koje čujemo u Srbiji. Naša štampa piše u tome, o tome da posljednje dve godine ovdje u Crnoj Gori događa se pomoj ženske dece. Kažu novinari, ako su u pravu, da se događa, da se nogodac onog momenta kada mu doktor na aparatu 3D vidi da žena nosi žensko dete, kaže to dete neće da živi, to dete će umreti, čekat mu muško dete. Da li je to tačno, ne znam, ali na osnovu e, autoriteta da trebalo bi povedovati. Također kod nas u Srbi govori o jednom slučaju ovde koji se dogodi u Crnoj Gori, da su roditelji bili bezdetni i da konačno blagoslov Boži je sišao na majku, majka ostala u drugom stanju, ali se pri pregledu kod ginekologa našlo da je dete nemuško, odnosno da majka nosi devojčicu. Otac je imperativno zahtevao da to dete ne živi, on hoće sina, na abortusu, odnosno činu čedomodstva, lekarka je našla da nije bilo u pitanju devojčica, nego dva muška deteta, blizanci. Kakva je Treba sam da kažem kazna, ne sam to da kažem, pošto gospod nikad ne kažnjava, gospod samo dopušta prema našim delima, koje je to porodice i e, da li ponovo imaju blagoslov, imaju decu, ja ne znam, ali sama ta priča unosi ovako mali nespokoj. Također, šta je važno, šta je karakteristično Demografi kažu, pitajte koliko ima djece do 19 godina i odmah ćete znati kakva je nada na budućnost tog naroda. Evo recimo po popisu u Crnoj Gori, mladi do 19 godina 44.093, ali je stari preko 60 godina 79.337. Razlika je 35.244 u korist stari, što nije baš dobra slika ali nije toliko dramatična koliko je u mojoj Srbiji. U Srbiji broj dece ispod 19 godina pao je na 17,6%, a demografi su 20% podvukli crvenom bojom. Kažu, kada broj dece padne ispod 20%, to je početak demografskog kraja jednog naroda. Naglašavam, kod nas je to 17,6%. Također kažu, pitajte koliko ima starih preko 60 godina. Ako je njih dva puta više nego 10 do 19 godina, taj narod nema nadu u budućnost. Taj narod polako demografski uvjere. Braćo i sestre na jugu naše Srbije, pronašao sam u Crnoj Travi, Svrljigu, Gađino Kanu, taj odnos nije dva i po puta, nego je četiri i po puta u korist starih Nasuprot, na svetom raspetom Kosovu i Metohiji, znate koliko je dece do 19 godina? 54%. Kao nigde na svetu. To znači kad hodate Kosovom, bilo da su Prištini peći, bilo gde, svako drugi koga sretnete jeste dete. Pazite, koje dolazi, koje će rađati, koji će stvarati nacionalni dohodak i konačno koji će nositi pušku, odnosno braniti se, bdaniti se od neprijatelja. Eto, to su podaci koji su također uporedljivi i zanimljivi i također bi iznela prosječnu starost u Crnoj Gori iznosi 37 godina. To znači da je prosječan stanovnik E, Crne Gore u četvrtoj deceniji života, što u Srbiji nije slučaj. U Srbiji, braće i sestre, prosječan stanovnik ima 41,5 godinu. To znači da smo ušli u petu deceniju života kada se deca više ne rađaju. Jedino ostareli narod od nas, Srba, na svetu, jesu Japanci, oni imaju 42 6,5 godina prosječnu starost. Ali ako se ovako nastavi, ako se ništa ne bude preuzelo, po sljedećem popisu kažu demografi, prosječna starost u Srbiji bit će 52 godine, dakle šesta decenija života. Ali je zato prosječna starost na Kosovu 23 godine u Preševu, braćo i sestre, gradu na jugu Srbije, srpskom gradu, na srpskoj zemlji. U tom gradu prosječna starost je 23 godine, ali u tom gradu nema ni jednog jedinog Srbina. Srpski grad, ali nema u njemu ni jednog jedinog Srbina. Svi su se iselili, svi su otišli. Bujanovac je nekad imao 98% srpskog življa. Sada sve su šiptani, jedva neki procena Srba. Oni otvoreno pišu u svojim časopisima kako će Medveđa, Bujanovac i Preševo biti Velika Albanija, odnosno oni ga zovu Istočno Kosovo. Kakva im je strategija? teraju Srbe i sa svoje sobstvene zemlje, a onda se naoružaju do zuba pa pozovu međunarodne snage kadaže da ocepe taj deo Srbije. Kad budu došle međunarodne snage, po čim tesno se sve to i odvija, oni će da pitaju pa šta vi hoćete? Pa ovo je naša zemlja. Pa kako je ovo vaša zemlja? Pa lepo na njoj žive šiptari. Pa će te međunarodne snage tobože nisu upućene da pitaju. Pa čija su ova deca šiptarska? A ova škola šiptarska, ova bolnica, svuda u nakonu. Pa će oni pitati, pa šta vi Srbi hoćete? Pa to je srpska zemlja. Pa kako srpska zemlja, gde ste Srbi? Pa nema Srba. Zar nam gospod u starom zavetu nije rekao čije su ovce, toga su i planine. Ko rađa i ko ne sejava zemlju, gospod blagoslovi da njegova bude zemlja. I za razliku od moje Srbije, kad ja gledam gradove, pa sve negativan prirodni je u svakom gradu, hiljadu, dve hiljade, tri hiljade ljudi više umire nego što se rađa, velika mi je radost u srcu kad pogledam podatke u Crnoj Gori, na primjer u Budri 2012. godine rođeno 210 duša, umrlo 137. Dakle, pozitivan prirodni priraštaj 73. U Podgorici 2645 beba rođeno, umrlo 1417, dakle pozitivan priraštaj 1228. Također u Nikšiću pozitivan priraštaj 72. U mojoj Srbiji pozitivan je mogu samo da nađem u Tutinu, u Sjenici, u Novom Pazaru, u Preševu, tamo gdje je rečinski bošnjački narod. Gdje god je rečinski srpski narod, tu je negativan prirodni priraštaj. Braće i sestre, vratit ću se na naše sveto raspeto Kosovo. Verujte mi, mi Srbi sedimo na kosovsko-metohijskim rekama na Drimu i Bistrici, na Sibnici i ridamo kao nekada jevreji u progonstvu. Ako te zabodavi Kosovo, neka se osuši desnica moja. Rekla sam vam da ću, vam, da ću pokušati večeras da prepričam ovu studiju gde je 21 milion Srba. Srbi su nestajali prvo u biološkim i e, u biološkim genocidima, Srbi nestaju u autogenocidima i Srbi nestaju i tope se u odasejanju. Evo da pođemo redom. Počet ćemo od našeg velikog svetog vladike Nikolaja koji je rekao od stádo mi zraija do danas, ne pamtim u istoriji čovečanstva, da je jedan narod imao tako tragičnu sudbinu kao srpski narod. I istinu, braće i sestre, dok švajcarci neguju slobodu 700 godina, dok skandinavci uživaju slobodi 200 i 300 godina, maleni, napađeni, stradani srpski narod samo u 20. veku osam puta je stavio pušku na rame ali ne da ide da ubija tuđu čeljan i da osvaja tuđe teritorije, ne, nego da brani svoje otačestvo, da brani prah svojih dedova, da brani grobove svojih predaka. Evo da pođemo dedo. Prvo dva balkanska rata, pa dva svetska rata, pa onaj sa NATO paktom i celim svetom kada su tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, Crnu Goru i Srbiju bombardovali, oni kažu hrišćani, dakle ceo svet protiv srpskog naroda i imate tri krvava rata na teritoriji one Jugoslavije, jedan u Sloveniji, jedan u Hrvatskoj, jedan u Bosni i Hercegovini. Kažu istoričari, preko pa četiri miliona Srba je dalo svoj život za odbranu svog otačestva. I to koji Srba, najbolje srstva, dece, omladine, oni koji jurišaju na bajonete, oni koji prolivaju krv za svoje otačestvo, najbolje rodoljubi, deca neoženjena, deca koja još uvek nisu stvorili porodicu i ostavili svoj porod. Ja svakako ne mogu o svima datorima da govorim, o svima datorima sam pisala, ali bi pomenula samo jedan, onaj o kome se ovih dana najviše govori. Za Vidovdan proslavili smo stotu godišnicu Prvog svjetskog rata. O herojstvu naših predaka još uvijek se govori u Europi, ali profesor Bojim Mitrović kaže Srbi su u Prvom svetskom ratu stradali kao ni jedan narod učesnik Prvog svetskog rata. On tvrdi da je Srba stradalo milion tri stotine četrdeset hiljada. Braće i sestre, to je 59% stanovništva. Svaka treća muška glava je dala život Akademik Dragiša Vasić kaže nije bilo kuće srpske na kojoj se nije virodio crni barjak, niti je bilo srpkinje da nije bila zabrađena u crnu madamu za sinom, mužem, devedom, svekrom. Kaže Dragiša Vasić, tada počinje srpski sunovrat. Dakle, tada počinje demografska srpska katastrofa neoporavljeni, nereprodukovani od gubitaka Prvog svjetskog rata, ulazimo u drugi svjetski rat i ponovo dva miliona žrtava i tako dalje i tako Pitali smo pametne Srbe, umilje srpskog naroda, otkuda toliko stradalništvo Srba, kako može biti da ni jedan golija sveta nije mimo išao srpsku zemlju, kad god oni se istoka krenu da osvajaju zapad, a oni zgaze Srbinovu zemlju i Srbinovu kuću. Oni sa zapada kad idu na istok, oni opet duše i oni sa istoka na zapad, uvek strada Srbin i njegova kuća i njegova čeljad. Šta ćete, kažu umnici, geostrategijski položaj Srbije je takav. Kuća vam je na stazi slonova, stražavite na najsudbonosnijoj kapi Evrope i čuvate najopasniji dom sveta. Otuda tolike žrtve. Dakle, braće i sestre, ako kažemo časno je braniti svoje otačestvo i ako kažemo za ove žrtve nismo odgovorni direktno, prešla bi na drugi vid genocida koga sam nazvala autogenocid. Šta je to domovina? Domovina nije samo teritorija. Domovina su ljudi koji žive na toj teritoriji. Domovina nije ono što je bilo juče i domovina nije samo ovo što je danas, nego je domovina i ono što će biti sutra. Šta mi radimo, braćo i sestre, svojoj domovini? Šta radimo time što ne dozvoljavamo da na svet dođu začeta deca? Mi sami pravimo auto genocid. Genocid je kad nas neko drugi ubija, a autogenocid je kad mi ubijamo sami sebe. U ovoj zemlji Svetoga Save i majke Jugovića, mi žene, devojke i majke u svojim utrobama godišnje ne dozvolimo da se rodi tri stotine hiljada dece braćo i sestre, dobro se čuli, tri hiljada stanovnika ima drugi grad u Srbiji po veličini Novi Sad. Kada bismo poštovali Božju zapovest, rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. I kada bismo poštovali Božiju zapovest, ne ubi. Gospod kaže ne ubi. Ako poštujemo ovu zapovest, mi smo u savezu sa gospodom. Onog momenta kada prekršimo ovu zapovest, gospoda raskida savjes sa nama i mi popadamo pod uticaj one druge sile. Šta radimo, braćo i sestre? 300.000 čedomostava godišnje, to znači da u posljednjih 20 godina na svet nije došlo 6 miliona. 6 miliona oni koji su mogli biti rođeni, oni koji su mogli biti duhovnici, profesori, lekari, džaci, braće i sestre, pa ne bismo imali škole u kojima zvono zvoni za jednog džaka, pa ne bismo imali potpuno ugašene škole, ratari, seljaci, braćo i sestre, popisivači, ta deca koje su dobila brdsko-planinska sela, odlazila su na popisne terene, vraćali su se bledi, u unesvereni, u opštini pitaju deco šta pa vi kao da ste ugledali jave, onda su oni svedočili, jeste, vele, videli smo avetinski pusta sela. Onda su svedočili kako uđu u selo, nigde ničega živog, ni životinja živog, nigde ničega. A mi idemo kroz selo, idemo, ne možemo da obavimo posao, moramo da popišemo, plaćeni smo za to. Nigde žive duše a mi idemo kroz selo pa se dedemo, vičemo domaćine, domaćine, imali gde koga. Nigde žive duše Pomislimo, možda neki stadac leži, ne može da se javi, pokucamo na vrata, niko ne odgovara. A mi odškrinemo, a škaš, one šarke, škripe, ko kad gledate filmove stadave i užasa, paučina pada na glavu, pogrijeznemo, a u temeljima se tvorovi zapatili u bunarima zmijarnici, a te male žute zgradice koje su nekada bile škole, zako zakovane daskama zamandaljene, a oni se vraćaju, vraćaju i sestre i kažu u tom i tom selu nije zabeležena pojava stanovnika. Srbin, domaći seljak, gazda koji je proizvodio hranu i koji je rađao. Kroz srpsku istoriju selo je bilo baza humane reprodukcije selo rađa i puni gradove, tako je razdalilo. Kad je selo prestalo da proizvodi hranu, hrana u Srbiji je skuplja u Parizu, Njujorku ili u Londonu, a škole nam prazne, podobilišta nam prazna, nema dece jer je selo prestalo da rađa. Braćo i sestre, na desetine sela su sela u kojima nema žive duše. U 1145 naselja po posljednjem popisu za 11 godina ni jedna jedina bebica nije rođena. Imamo hiljadu sela u kojima živi samo 980 stanovnika. 400 hiljada zemlje, 400.000 hektara zemlje je neobrađeno, nema ko da obrađuje, 50.000 domova je katancer zamadaljeno, nema života, nema mrtvo srpsko selo. Kada sam na poziv vladike Jelineja, sada njegove svetosti, u Nišu držala predavanje, posle mene je izašao jedan sveštenik služi u Niškoj banji, zove se otac Milan Nikolić i kaže, dozvolite mi da dopunim profesorkino predavanje, video sam popisana, dvije duše popisane. Čudio sam se čudom, seo sam u kola i pošao u Dimitrovog da, da vidim koje je to selo u, kojem, kome žive dve duše. To selo se inače zove Trača i otac svedoči. Uđem ja u to selo, nigde nikoga nema. Urušili se krovovi, iz kuća drveće raste. Samo sam veli dva put plakao u životu kad mi je otac I kada sam vidio napušteno srpsko selo, idem kroz selo nigde nikog i u nekom do, doba nađem dva starca, jedan 86 godina, drugi 93, poštapaju se štapovima, svi im otišli, čeja dotišli, u Niš, u Beograd, oni ostali vele, ko ćemo da umremo i da se sakranimo sa našim predsima u našem domu i na našem pragu. Ali kaže otac Milan Nikolić, nije tu kraj naše priče, braćo i sestre, da li vi verujete, da ova dva Srbina koji su posljednji žitelji ovog sela, oni su posvađani, oni ne govore, sude se devet godina u Dimitrovgradu oko zemlje koju i onako ne mogu da obrađuju. Dakle, dva Srbina ispred ambisa, ali posvađeni i ne govore. Braćo i sestre, Gospod je nama ženama dao životodajnu utrobu. To dostojanstvo koje mi žene imamo ne može da se boriti sa bilo kojim dostojanstvom. Zašto je to dostojanstvo veliko? Zato što ta životodajna utroba rađa novi život. I ne samo novi život. Bogomajka, presveta Bogorodica, je materinstvo podigla na nivo Bogo Rođenjem svoga sina utroba njena nije dala samo novi život, nego spasitelja sveta, besmrtnu dušu. Braćo i sestre, žena, gospod preko žene, ostvaruje svoju zapovez za prvim ljudima, rađajte se množite se. Žena sadejstvuje sa tvorcem. Gospod gleda u ženu, šalje joj blagoslov, šalje joj dete na svet. Ta žena pa da izađe svoj život u život svog deteta, da nomoćno bdi i brine nad svojom decom, ne samo šta će telesno jesti, nego kako će vaspitati tu decu, kako će toj deci ispuniti dušu i srce ljubavlju, kako će od tog deteta načiniti poštenog čoveka iz Srbine i svetosavca, čistog obraza i časnog nasljednika te loze. To rade majke verujte, to dostojanstvo i ta istina, toj istini zemaljskoj raduju se nebeski svetovi. Kaže naš mitropolitan Filohije, ako se ičemu raduju anđeli nebeski, raduju se tome supruzi, ženi, majci koja rađa i decu donosi na svijet. Kako je bilo nekada? Nekada kada bi Srpkinja zaključila da je noseća, da je u blagoslovenom stanju, a ona bi klekla, ljubila bi zemlju, gledala bi u nebesi i rekla bi hvala ti gospode, evo dara od gospoda, gospode, pa ja nosim novi život, hvala ti gospode i rađali su naše majke i prabake uslovima rata maštine Tegove osmo do dece je bilo u srpskim domovima statistički, a bilo je domova sa 16 do dece. I nisu samo naše bake rađale, rađa se i danas, na primjer, braćo i sestre, na primjer, Đuka Tesla rodila je peto do dece, među njima našeg velikog Nikolu Tesle, Teslu. Majka našeg vladike Budimljanskog, zidovcama rodila je šestoro dece. Majka mitonopolita našeg Petra Petrovića Njegoša Ivana šestoro je dece iznedrila. Katarina Velimirović, majka svetitelja našeg svetog vladike Nikolaja, devetoro je rodila, ali jedna kao Mileva Nadović, majka nad majkama, 14 krinova je iznedrila i među njima našeg mitropolita. Dakle, i u moderno vrijeme žene rađaju. Kada bi žena bila noseća, skupljala se cela podobica, skupljala se svojta, dolazili su da čestitaju ženi, jer ona više nije samo žena, ona preko nje sa je gospod, nju je gospod blagoslovio. Dolazili su da čestitaju, ona nosi novi život, ona nosi besmrtnu dušu, ona će biti majka. I u takvim uslovima nemaštine, znate šta su govorili? Dete treba da se rodi, da dođe na svet, a mi, mi ćemo se malo stisnuti. Danas, braće i sestre, mi moderne žene intelektualke, šta kažemo? Oprostite, časni oci, oprostite, igumane, mi danas kad se dogodi trudnoća ne kažemo evo dara od gospoda, nego kažemo dogodila mi se seksualna komplikacija oprostite braće i sestre, a onda se skupi porodica, a svi smrknuti, pa nešto namršteni, pa nešto razočarani, pa krene sud detetu koje jutro bi majke, koje još nije rođeno. I znate šta kaže svojta? evo stiže pretendent na prostor, prostor, oduzet će nam prostor, mi moramo da se stisnemo, a to ne želimo. Evo još jedna gladna usta, hoće li biti hrane na trpezi za još jedna usta? a onda će neko, pa jeste čuli poskupele su panter pelene, a pa pogledajte koliko, je, koliko košta Johnsonova kosmetika, skupo je danas čuvati dete, pa nisi luda da dobiš, bolje ti je da završiš karijeru, pa nisi odbranila naučni stepen, a zar ste vi već uplatili putovanje, nećeš vada da ti propadne putovanje, i presuda glasi u ime našeg hedonizma, našeg egoizma, naše slobode, dete mora da umre. Dete mora da bude izbačeno van, da bi nama bilo dobro. Dakle, braće i sestre, kakvi smo mi moderni savremenici, kakvi smo mi danas majke, kakav je čovek moderno doba, ako želite da saznate kakav je čovjek modernog doba, pročitajte ovu preliku knjigu Kako porodici vratiti izgubljenu radost. Naš otac Iguman je već nagovestio da je štivo teško sačitanje. Znate zašto je teško? zato što govori o nama, govori o modernom čoveku. Znate što kaže? Najveći problem modernog doba jeste neosetljivost na greh. On nam tvrdi ovdje u ovoj knjizi, kaže, moderan čovjek izgubio je lepotu duše, a samim tim sposobnost da voli. Otac Rafajlo tvrdi da mi više nemamo ljubavi, da smo postali sebični, da smo postali prazni. On tvrdi da jedemo, da smo večno gladni, da pijemo, da smo večno žedni. Nikako ne možemo da se pronađemo zato što smo obezušeni. Udaljili smo se od gospoda, postali smo sebični, postali smo mnogušni, pa i prema tom novom životu. Zašto moderna žena neće da rađa? Zato što nije spremna na žrtvu braćo i sestre, žrtva je mega ljubavi. Ako imamo mnogo ljubavi, mi smo spremni na veliku žrtvu. Ako nemamo ljubavi, onda ne možemo da damo ni žrtvu, ne možemo dati ono što nemamo. U mojoj nesrećnoj Srbiji 30% mladi bračni parova koji se uzimaju, kažu iz ljubavi, izjavljuju, znate šta izjavljuju? Mi ne želimo porod. Mi nećemo da budemo izvorište novog života. Šta će nam a Mi smo dovoljni sami sebi. Pa hoćemo da putujemo, pa da se provodimo, pa hoće noću da ustane da menja pelene. Mi smo dovoljni, mi ćemo da uživamo u životu. Dakle, ne žele, mogu, ali ne žele da rađaju. Zar ne nalazite da je ovo bolesno stanje? Braće i sestre, u ovoj prelepoj knjizi ima jedan potresan tekst. On glasi ovako. Nekada davno u Kartagini postojalo je pagansko božanstvo e, bogatstva i to božanstvo ljudi su zvali moloch. Tom molochu su sazidali hran od bakra i srebra a onda bi jednogodišnje palili ogromnu vatru u tom hramu, a taj molo, bog bogatstva, on je bio tako sačinjen da je držao ispružene ruke. Kada bi ceo hram došao do usijanja, dolazili bi roditelji i ono što im je najdraže, najmilije srcu, a to su njihova deca, spuštali su svoju decu na užadene ruke, molokove, Deca su cvilela, cvrčala, ulikala, a za to vreme želeci su pevali, svirali u instrumente, u instrumente razne, kako bi se taj vrisak i ta cika dece nekako zatomila. Roditelji su u ime bogatstva decu prinosili na žrtvu. Evo jedan gospodin je izašao, ne može da sluša. Teško je i vama da slušate ovu priču, teško je i čitati ovu priču. Ali braćo i sestre, to nije bilo samo u Kartagini. U čemu se razlikuje današnje ubistvo deteta? Tada je bilo na ruke užarene molohove, a danas Gde se to danas radi? U svetlim, lepo okrećenim, provetrenim, punim i ginekološkim ordinacijama. Braćo i sestre, mi u tim lepo uređenim ordinacijama ubijamo svetinju nad svetinjom. Dete začeto u našoj utrobi je živo, onog momenta kada se spoje dve gospod tom budućem detetu daje dušu. Dakle, šta mi radimo u činu Mi ubijamo svetinju na svetinjama, mi ubijamo telo našeg tela i ubijamo krv naše krvi i ubijamo živu, besmrtnu dušu koju nam gospod šalje. Mi presuđujemo našem detetu. A ja se pitam, kada bi se Gospod sam pojavio da nas pita, Srkinje, šta učiniste sa životodajnom utrobom koju od mene dobiste da decu na svet rađate? Šta bismo odgovorile? Gospode, naša utroba je jednom kolečica, ali je zato deset puta mrtvačka komora. Braćo i sestre, lično sam prilikom istraživanja srela u Beogradu konobaricu na pitanje koliko ste imali abortusa. Znate šta je rekla? Ja sam 40 očistila na moju zapanjenost i zgranutost i pitanje šta si očistila dete, nije prljavo da se čisti. Ti si ubila 40 dece ona kaže, ko kaže? Pa samo me malo voli, manje me voli nego kad izvadim zub. Lakše mi je da odem na gotus nego da izvadim zub. Ili šta bismo rekli danas majci Jugovića da nas pita Srkinje, rađate li decu na sve Srkinje, imate li devetovicu sinova koliko sam ih ja dobila i sve za otačestvo žrtvovala rađemo majko, ne smemo da ti kažemo pola sina po bračnom paru. Braćo i sestre u mojoj Srbiji statistički nemamo jedno celo dete. U mojoj Srbiji kao nigde na svetu po jednom bračnom paru dolazi jedno dete. Što ne postoji primjer na svetu. U Crnoj Gori se rađa 1,2, u Grčkoj 1,4, u Americi 2,2, 1,7 u Francuskoj, ali nigde, slovima nigde, 0,81 dete. Jedan preosvećeni vladika je na mom predavanju rekao, sram vas bilo, niste u stanju više da rodite celog sina. Dakle, proračunala sam u onoj našoj zajedničkoj titoističkoj Jugoslaviji na sve nije došlo 14 miliona Srba. 14 miliona braća i sestre koji su mogli biti rođeni i koji su mogli rađati, pa bi puna Crna Gora i Srbije i Republika Srpska bila ljudi. Ali i tu nije kraj naše srpske priče, Časni oci, braćo i sestre, naš veliki pisac Crnjanski kaže ima, kaže se oba, ali smrti nema. Ne možemo da mu verujemo, jer u Srba je večno bilo i oba, i večno je bilo smrti. Željela sam da vam kažem da na pet kontinentu preko 120 zemalja sveta, od Aljaske preko ognjene zemlje do Andamanskih ostrva, rasejano je preko 4 miliona Srba. Profesor Nedeljković, koji je akademik i ekspert za dijasporu, tvrdi da je Srba u svetu 6 miliona. A rekla sam vam na početku da je 5 miliona i 900 Srba u Matici u Srbiji. Dakle, u čemu je problem odlaska u dijasporu? Nekada Turci, Janičari dolazili su, otimali srkinjama decu, a onda ih prisilno vodili u Carigrad i Jedrene i tamo pravili od njih muhamedance i Janičare. To je bilo prisilno Danas su moderna vremena, 21. vek. Niko našu decu ne prisiljava da idu. Naša deca završe školovanje od trošku države, što nije mala cifra, nekoliko stotina hiljada evra državu košta dete od zabavišta do najvišeg akademskog stepena doktorata, a onda dete spakuje kofere i ode u inostranstvo i kaže Amerikancu, evo mene došao sam da lečim tvoj narod, evo mene hoću da dižem pišem tvoje fabrike, hoću da pravim tvoje puteve, hoću da zidam tvoje kuće, a njegova kuća se ruši do temelja. Braćo i sestre, ja sam profesorka, predajem maturantima u ekonomskoj školi u Karagujevcu i kad oni završavaju, pre nego što dobiju akademski stepen ekonomski tehničar, a ja ih onako majčinski pitam, deco, matica na grca, gasi nam se naša domovina, naša majka, potrebna joj je pomoć. Kako ćete vi da pomognete vašoj Srbiji? Gde vidite sebe sutra? Očekujem sada će da kažu mi ćemo da rađemo, pa ćemo. Ne, 98% dece u Srbiji kaže mi, mi sebe uopšte ne vidimo u Srbiji, mi odlazimo pa gdje djeca odlazite, kućete, ne znamo da li preko okeana ili u Europu. Jedino ne znaju gdje, to im je maglovito, ali svi znaju da odlaze. Onda im ja ispričam kako u vreme Miloša Obrenovića, kada nije bilo visokoškolskih institucija u Srbiji, kako su Srbi slali svoje sinove u Beč i Pariz da tamo uče, da oplemene se znanjima, a kad bi ovi završili visoke škole nisu ostajali da služe tuđinima, nego su hitajući se vraćali i govorili, a sad idemo da svoju pamet stavimo na službu svojoj seljačkoj Srbiji i svome narodu. I znate šta kažu moji đaci? Pa profesorka nekako služi nekako zvučite de. Nije to više u modi da se služi služi svojoj zemlji. Sad je u modi da se služi tuđinima. I služimo to o čemu sada govorim, zove se odliv mozgova. Milijarde ebda košta Srbiju taj odliv mozgova, to školovanje dece i odlazak u dijasporu. I ne samo to, ne stavljaju samo intelekt na službu tuđinima, nego i svoj genetski potencijal braćo i sestre, imala sam prilike jedno vrijeme da živim u dijaspori, gospod mi otvorio put da obiđem naše Srbe od Amerike, da ne nabrajam gde žive u dijaspori i da vidim našu podržavajuću sliku. Ni jedan narod u rasejanju tako lako ne stupu u mešoviti brak kao što to radi Srbin ili Srpkinja i obavezno ima i svetli primjer, ali govorimo o većini u mešovitom braku, slabija strana jeste srpska. Ako je žena udata za katolika, dete će nositi ime njegove nacije i bit će kršteno u katoličkoj crkvi ili ako je muž musliman, dete ima muslimansko ime. Dakle, ni jedan narod se tako lako ne utapa, ne pretapa kao mi Srbi to zovemo asimilacija. Dakle, u prvom kolenu dete iz mešovitog braka ne zna maternji jezik svoje majke. Ne zna, zato što ga majka nije naučila. Ljudi za novce, ide sa jednom na drugo davno mesto, dete po ceo dan u školi, kad dođe uveče ona je umorna, ne zna kako se zove i nije uspela da nauči dete maternjem jeziku. To sam imala primjer da vidim više puta, a posebno u Ženevi, u Švajcarskoj, ja i suprug smo bili gosti jednoj pododici željeli su da nas ugoste, dolazi dete iz škole i ja sam zanima me kakav je školski sistem, pošto vidim kako nam decu uništavaju preko školskog sistema, pa da vidim šta nam to sve iz Europe dolazi, dete me gleda, ne razume šta pričam. Ja kažem pa, pa zašto mi čerka ne odgovori, ništa mi ne odgovori, ne zna, kaže, ne razume srpski jezik. Pritom su se ti isti roditelji hvalili avionima, kamionima, jahtama po jezeru, ženevskom i tako dalje i onda sam ja neukusno, pošto sam bila gost, znala sam da nije ukusno, ali prosto srce mi je tako nalagalo da kažem, rekla sam, gospođo, čime se vi hvalite? jahtama, kamionima, avionima, dete vam ne zna materni jezik. Na kom jeziku će vaše dete da čita oče naš? Na kom jeziku će vaše dete da voli Srbiju? Na kom jeziku će da se sporazume sa vašom familijom? Na kom jeziku ćete razvijati rodoljublje kod svog deteta? A ona kaže šta će joj zna pet svetskih jezika. Eto toliko o našem utapanju, o našem pretapanju. Dakle, asimilacija znači kad se jedan narod prepusti potpuno kada postane šljaka za tuđinsku kulturu, za tuđinsku veru, za tuđinsku nauku, kad ne, ne neguje prema svom narodu, prema svom svetosavlju i pravoslavlju i prema svojoj zemlji. Dakle, veoma lako klizimo i veoma lako se utapamo i gubimo i imena menjamo i tako dalje. Dakle, da jedan braćo i sestre, u posljednjih sto godina u genocidima nas nestalo 100.000 Srba, u autogenocidima nije rođeno 14 miliona Srba i u dijaspori topi i nestaje se 6 miliona Srba. Eto odgovora na pitanje gde smo i zašto nas nema. Dozvolite mi sada, posle ovih sadašnjih podataka, vidim po izrazu lica da ste prosto zgadanuti ovim što čujete, dozvolite mi da sad Nastavi predavanje, da drugi deo predavanja bude poziv na pokajanje. Grci kažu pokajanje metanoja, dakle potpuno preumljenje. Šta treba srpskom narodu? Da klekne, da zavapi, da traži oproštaj od gospoda za komunističko bezbožje, za sve nekrštene, za sve nevenčane, za sve što smo radili gospodu, za sve što smo se udaljili od gospoda, da nam molimo da nas ponovo primi u savez. Gospod je ljubav, on bi nam primio naše pokajanje. Samo mi treba da kleknemo i da se pokajemo. Kad su pitali našeg svetog vladiku Nikolaja kako ćemo vladiko da popravimo državu, tako veli što ćemo popraviti narod. A kako milionski narod? Tako što ćemo popraviti podobicu u tom narodu. Pa kako vladiko deca, moderna, roditelji, klasični? Da, da, ali ako u toj pododici svaki pojedinac pođe od sobstvenog pokajanja, ako svaki pojedinac ne dozvoli da svetlost koja je u njemu bude tama, ako svaki pojedinac prosvetli i popravi sebe, tako popravljen, preumljen, on će popraviti svoju malu porodicu, a porodica će popraviti cr, ovu e, narod, a narod će popraviti državu. Eto, put postoji. Dakle, svaki pojedinac mora da počne od samog sebe, da se ponovo vratimo u save sa gospodom, a onda možemo da citiramo našeg velikog mitropolita Petra Petrovića Njegoša, čiju godišnicu slavimo ove godine. Znate kako je rekao naš veliki mitropolit? Kaže, vaskrsenja ne biva bez smrti. Neka bi gospod dao da iz ovog umiranja, iz ove strahote, iz ovog nestajanja, srpski narod vaskrsne. Braćo i sestre, ja sam svetosavka, Vođena sam ljubavlju, verom i nadom, da će se moj narod spasiti. Da nemam u srcu veru i ljubav i nadu, ja bi sada sedela u svom domu ili bi u svom kabinetu pisala kao što naši akademici sede i pišu na papir, ne bi ušla u narod i po blagoslovu njegove svetosti obaveštavala, spuštala problem u narod, pozivala na rađanje, Dakle, preko do srpstva mora da počne od dozdo, od baze, da se narod obavesti, da se narod prvi spita, a gde sam ja u ovoj priči, a zašto ja nemam više dece, a šta radi moje dete pod dijaspori preko okeana, a što ja nisam podržala svoju snaju da dobi još jedno dete, a šta sam ja uradila, koliko sam ja ubila dece u čedomostvima, da idem na se ispovedim, da ne bi greh otišao na moju decu. Svako od nas treba da počne od samoga sebe, kao što sam ja počela od same sebe, da bi mogla da drugome da kažem, da imam obraze i časti da kažem bilo šta drugo. Dakle, da popravljamo sebe, pa tek onda drugoga, drugoga kome prenosimo neke reči. Koji je to, braće i sestre, ko će zaodati brazdu na napuštenim poljima i livadama? Ko je taj ko će otvoriti zamandanjene škole? Ko je taj ko će napuniti porodilišta? Ko je taj ko će sprovesti moralnu obnovu srpskog naroda? Od koga to očekujemo da napadali pododilište, Od koga to očekujemo da u srpskom narodu sve vri od sike, od vriske dece? Svakako od naše dične omladine od naše doljubive omladine koja nas je zadivila ne samo nas, nego ceo svet u vreme poplava, pratili ste ove nesreće pošasti koja nam se dogodila, bio je dovoljan jedan poziv medijski da mladi napuste kafiće, napuste svoje udobne ležajeve i postelje i da pođu da brane otačestvo, da brane od poplava. Dakle, zadivljeni smo, vidjeli smo da u mladima ima ljubavi, da su nam je omladina dobra, samo je treba kanalisati i treba je pozvati, decu modamo da pozovemo, prvo da ih obavestimo, a onda da ih pozovemo. Da li je od srpskog naroda moguć? Svakako je moguć, braćo i sestre, ako počnu svi. Naša sveta pravoslavna crkva koja treba duhovni od srpskog naroda da spodovede. Dakle, da se obožimo, kako kaže sveti vladika Nikolaj, pa tek onda da se složimo i tek onda da se umnožimo. Narod nam se biološki gasi. Kada se narod gasi biološki, gasi se i živa crkva. To ne sme da se dozvoli. Dakle, duhovni preporod i oboženje, to treba da uradi naša sveta crkva a naša država šta treba da uradi? Da spasi narod od biološkog nestajenja. Država, verujte mi, ima širok dijapazon na pola knjige skoro sam pisala šta sve država treba da uradi, koje sve mere treba da sprovede od poziva do materijalne pomoći, do fiskalnih, socijalnih, ekonomskih i drugih mera kako bi li narod, kako bi pozvali narod na rađenje i kako bi zaista srpska porodilišta bila puna novih života i novih beba. Dakle, put postoji, samo je pitanje da li želimo da krenemo tim putem. Začuđujuće je, braćo i sestre, da naš novi premijer u svom ekspozeu, u državi u kojoj kada bila kuga kao nigde na svetu, ni jednu jedinu rečenicu nije rekao Onaj prethodni premijer Dačić je rekao imamo belu kugu, bodit ćemo se. Nisu se bodili. Strategija koju sam i ja pisala, pomagala sam, napisala sam za državu strategiju, pošto imam puno iskustva, u mnogo zemalja sam bila pa sam skupila sva ta iskustva. Ta strategija stoji u fioci, nije ni otvorena u prethodnoj vladi a nova vlada nema ministarstvo za brigu o pododici, nema ni strategiju, niti imaju ideju uopšte da otvore to pitanje. Dakle, kao da problem ne postoji. Prosto ne možete da verujete da je tako nešto moguće. I šta nam je još potrebno, braćo i sestre, prekodom srpskog naroda mora da pođe od porodice Porodica jeste baza rađanja i vaspitavanja dece. Apostol Pavle, čiju slavu smo proslavili, čiji dan smo proslavili, kaže porodica je kamen od ugla. Porodica, to je slika svete trojice na zemlji. Dakle, porodica srpska mora da se vrati svojoj tradiciji, kako tradiciji? Danas mlade devojke kad ulaze u brak, znate šta kažu u anketama koje ja radim? Ja kad se udam, meni muž mora da obezbedi stan i da mi da auto i da mi da dovoljno paga za shopping i mora da mi obezbedi sve. I šta se dešava posle godinu dana? Taj brak puca, nastaje razvod braka. Imamo recimo grad Šabac gde se svaki brak koji je sklopljen razvodi. Skoro sam bilo u Republici Srpskoj, tamo je razvodomanija nastala. 200 brakova je više razvedeno ove godine nego prošle godine. Dakle, Zašto se mi plašimo razvoda brakova? Zato što razveden brak ne rađa više decu i ne vaspitava decu. I zato što smo svedoci da upravo stramputice na koje deca kreću jesu deca iz razvedenih brakova. Zato je i nastala ova knjiga koja govori o dečim stramputicama, o tome kuda naša omladina ide širokim putem, a taj put put je pogibeljan, a pritom ne znaju da idu, ne znaju koji je to put za koga Gospod kaže ja sam put, istina i život. Brdače i sestre, još bih tela, ako nije predugo, jer nije predugo, ima blagoslov još da govori. Ovaj, govorim. E, sećate se one naše zajedničke Savezne Republike Jugoslavije, setite se one 99. godine, to je bio kraj 20. veka, pa nam hvale Evropu i svet, mnogo hvaljena Evropa 20. vek. Ono što se dogodilo nama Srbima u Crnoj godi i Srbiji jeste sramota svetska, to je šamar na obrazu Evrope tada u tom momentu na svetu je živelo 7 milijardi ljudi. Šta se dogodilo? 7 milijardi ljudi udružilo se u licu 18 najmoćnijih sila sveta koji su seli u svoje avione, i pošli da unište jedan maleni narod od sedam miliona. Sedam milijardi na sedam miliona šačica na svetskim razmerama. I šta su radili? Sjetite se, sedam dana je godelo nebo i godela je zemlja. Sklanjali smo jevanđelja, krstove, ikone pred pomamom. Oni kažu, mi smo hrišćani. Pred pomamom tih hrišćanskih naroda koji su nas te godine i na najsvetliji praznik nad praznicima bombardovali, nisu poštedili, moj grad je tada bombardovan. Sećam se, gledala sam u nebu i pitala sam se, gospode, da li je moguće da su ovi hrišćani, što nas ne ostave bar danas na najsvetliji praznik da ga podolično proslavimo. Hvala gospodu nisu nas uništili fizički kao što su želeli, završili su svoju misiju, seli su u nevidljive avione i vratili su u Ameriku i Evropu. Ali ako mislite da su odustali od svog cilja, onda se silno varate. Otišli su u Ameriku, skinuli su vučije kože, obukli se u jagnjeće i u vidu raznih državnih pa nedržavnih, pa vladinih pa nevladinih, pa humanitarnih ovakvih i onakvih, vratili se u Crnu Goru i Srbiju, braćo i sestre. I znate šta kažu? Došli smo da završimo započeti posao. A koji vam je to posao? Da uništimo srpski narod. Dakle, to više nije teorija. Oni o tome otvoreno govore. A kako ćete to da nas uništite? Kažu, pa nije više u modi, tenkovi, barikade, bombe, to više nije u modi. Imamo sad modernije metode, a to je podobljavanje duše. Pa šta to hoćete od nas? novodobci, mondijalisti, globalisti, tvorci novog sveta kažu ovako, mi kada hoćemo da uništimo jedan narod, mi udarimo na omladinu tome narodu. Na omladinu, na decu, ostavite nam, deca su nam sve, to nam je očinji vid. Baš zato, na decu ćemo da vam udarimo. Pa kad posejemo u vašu decu sve što mi želimo, sačekat ćemo pazite, proračunali su, dve i po decenije je mnogo, kažu, taj narod, to neće biti narod koji rađe i koji će sa vidrinom da čeka budućnost. Taj narod, to će biti rulja koja izumire. To su njihove reči. A šta to oni rade, braćo i sestre? Prvo što rade, to je, kažu, Omladini ćemo ponuditi, oprostite časni oci, seksualnu revoluciju. Reći ćemo, deco, sve je dozvoljeno. I bludi i razvod, i ra, isto ljubav. Požurite, deco, što pre, nemojte da časite časom. Gledala sam, braćo i sestre, lično svojim očima kako u školama humanitarne međunarodne organizacije finansirane iz Amerike deci dele knjižice. Verujte mi, žena samo 60 godina, sramota me je bilo da pogledam šta piše u tim knjižicama. Od tekstova, otkud znaš da je loša ako nisi probao, poziv na istopolnu ljubav Bože me sačuvaj, do, da, ne smem da pričam na ovom skupu čime sve truju decu. Do toga da deci u sredi škole dele kondome i kažu deco, nema problema, možete da radite šta hoćete. Pa onda imamo devojčice od 12 godina ginekolog koji je pravoslavni, koji ne radi abortuse, koga ja dovodim u školu da govorim mojim đacima, priča, došla devojčica, kaže, ja joj kažem, dete, ti si trudno, a ona pita, šta sam ja to? Dete ne zna šta je trudnoća, braćo i sestre. A sad ću vam dočitati iz moje knjige kako to izgleda kad devojka dođe kod ginekologa, E, zanimljivo je, ovaj doktor Nedeljko Kadrga, on je bio lični lekar našeg svetog Ali Justina. Mi smo 13. juna imali čas da celivamo mošti naših svetitelja, mošti su pothranjeni u sarkofag i izložene u crkvi Svetog Save, baš onako po testamentu našeg svetitelja. Kad dolazite u Srbiju, svakako idite u Čelije da, čest, da celivate mošti našeg svetog Ali Justina. Lični lekar Ali Justina kaže ovako, jednoga dana u moju ordinaciju banula je mlada kačiterka s nekunih 20 leta, nekako kočoperno me je zapitala, gde se nalazi odeljenje za čišćenje? Odgovorio sam joj blagim glasom, drago moje dete, kaže smireno umi doktor Nedeljko, takvo odeljenje ovdje u bolnici Dragiša Mišović uopšte ne postoji. Kada je i po treći put ovo mlado biće uporno dovodilo u sumnju moju tvrdnju, ponudio sam joj najprve da sedne, a odmah sam joj zatim rekao, drago moje dete, odeljenje koje ti tražiš za čišćenje zaista ovdje ne postoji, ali postoji odeljenje za prljanje. U tom demonskom odeljenju sve je prljavo i okrvavljeno. U tom odeljenju svih moje ruke bi bila okrvavljene do lakata, tvoja utroba majke, okrvavljeno jedno sićušno i nevino biće koje bi koliko su sutra trebalo da bude čovjek. Braće i sestre, večeras ćete čuti da po broju tinejdžerskih trudnoći i tinejdžerskih abortusa Srbija vodi prvo mesto, ne u Evropi, nego u svetu. Dakle, moje učenice Srkinje su gore od Amerikanki, od Ruskinja, od nemica, od Austrijanki, a sve to rezultat je ovoga što nam svet nudi i što svet seje u našu decu kada sam držala predavanje u Republici Srpskoj, znate šta mi je rekao direktor jedne osnovne škole? Šest učenica devetog razreda je ostalo trudno na jednoj ekskurziji. I svi šest devojaka je otišlo na abortus. Dakle, abortus se prikazuje kao nešto što je normalno i deca to rade da nemaju pojma šta rade. Sve te seksualne revolucije, kažu ponudit ćemo deci rajskim ili potrošačke psihologije, deco celog dana spavajte, ustajte iz kreveta kad je kosovska bitka već bila završena, a onda noću lutajte, lutajte, obavijenim nakom, lepota jedna, tada se sve dešava, i blud, i podoci, i drogiranje, i tuče, i nasilje, svo zlo ovog sveta se dešava noću. Mogu da vam tvrdim, braće i sestre, ceo svet sam obišla, nigde na svetu, ovako budilo noćno, da se izlazi u 12 sati, a braće u jutarnjim satima, kao što postoji u Srbiji, nigde ne postoji na svetu, nigde. Pritom, deco, nosite samo markiranu garderobu, a roditelji moraju da vam kupe naredili su srpskim vlastima da se donese nov zakon o pravima deteta vi znate kakav je to taj zakon. Roditelj ne sme dete da pogleda popreko. Mora da mu kupi ono što dete želi. U suprotnom dete će telefonom prijaviti svog oca i otac može da ide na dobiju. Devojčica može da ode da napravi abortus. To se ne tiče roditelja jer dete ima slobodu. To je pritisak na slobodu deteta. Dete može i ode da se reži od narkomanije, od zavisnosti. To tako Također roditelji ne treba da znaju Što znači taj novi zakon, rušenje autoriteta roditelja i vaspitača. Oni dobro znaju da udaraju. Amerikanci finansiraju u školama džačke parlamente, da li mi verujete da ja ne smem da dam jedinicu detetu zato što moram džačkom parlamentu da podnesem izveštaj da sam dobro ispitala dete, da možda dete zna, ja mu sam mu dala jedinicu glavnicu i tako dalje. Dakle, šta je cilj? Da se sruši autoritet vaspitača, odnosno profesora. A onda poslaćemo besplatnu drogu iz Amerike, posebno ovu sintetičku koja odmah automatski posle prvog uzimanja izaziva zavisnost, da otrujemo telo deci, a na samom kraju ostaje najvažnije. I znate šta nam kažu? Srbi Jeste vi beše onaj narod koji je pre sedam decenija gospoda izbacio iz države, pa ga izbacio iz škola? Jeste vi ne bacali po podrumima i tavanam, tavanima i prestali da slavite i da se krštevate u crkvama i da se rečavate? E, vama ćemo da pošaljemo sektaške emisade da podobe duše te vaše srpske nekrštene jedničanje braćo i sestre, kažu kad sve to posejemo, mi ćemo da se povučemo i čekat ćemo da vidimo šta će ostati od tog naroda. Već sam rekla da su nam prognozirali da ćemo biti rulja. I evo ja gledam, držim čas u medicinskoj školi, kuca neko na vrata, ulazi pripadnica Hadi Krišne, oni imaju one karakteristične odežde, odmah sam je prepoznala i pitam ko te pustio da uđeš, kako smeš da uđeš na čas, pustio me direktor ima pismo iz ministarstva da mogu da uđem. Šta hoćeš od moje dece? Hoću da ih pozovem na koncert. Dakle, oni odmah ne kažu, mi smo sekta, sad ćemo da vas podobimo. Ne, oni pozivaju na koncert, oni uzimaju telefon, imaju razređene metode. Sad na kraju školske godine dve pripadnice Jehovini svedoka dele kulu žada. i ja prišla i onako strogo pitam, šta to radite? Znate šta su mi rekli? Gospođo, mi radimo svoj posao. Rade svoj posao. A ja sam se pitala, braće i sestre, a šta mi radimo? Šta radimo mi vaspitači i šta rade ginekolozi i šta radi Srpska akademija nauka i umetnosti, naša elita koji sede i ćute, a decu nam truju, deca nam propadaju. Šta radi Francuska sedam? Šta rade ekonomski instituti? Šta rade sociolozi, naučnici, pravnici? Šta rade? Svi sede i čute, a ovi rade svoj posao. Dakle, Prozivam pa sve, našu svetu pravoslavnu crkvu, našu državu, našu Srpsku akademiju nauka i umetnosti i našu Francusku sedam i pozivam sve institute i naučne institucije i sve Srbe, dakle oni koji imaju, koji su se zajimali, neka pomognu mnogodetnim porodicama. Oni ginekolozi kada im dođu devojke, neka ih ubede da rode, da ne ubiju svoje dete. Mi profesori da govorimo, da, da nas ustane da nam ne bude teško, da ne bi se dogodilo da kamenje progovori, da govorimo, da edukujemo decu, da porodici vratimo smirenje, da vratimo porodicu tradicionalne okvire, da ona bude baza vaspitavanja i baza rađanja. Dakle, svako kao jedan orkestar svi da počnemo da radimo posao na obnovi i prekododu i rađenju srpskog naroda. Svako svoj posao, kao orkestar, svako svira svoju notu, a melodija je melodija nade i budućnosti za i na kraju braće i sestre zagunule su nam uši od turbo folk muzike, pa ne čujemo našeg svetog vladiku Nikolaja koji kaže Pomozi Bože srpskom narodu da se oboži, da se složi i da se umnoži. Amin Bože daj. kupite dva naslova, dvije knjige, dvije studije od sestre Biljane, pa evo dok se budemo posluživali možete da priđete i da, da kupite ove knjige, a mi da zablagodarimo sestri i profesoru Biljani što je ovim svojim riječima zaista prenijela to možemo ovako i svi zajedno da potvrdimo samo njenu poruku, nego poruku svih naših svetih predaka i svetih majki, otaca, svih svetih apostola prenjela poruku i same svete trojice. Zato dobro zapamtimo ove riječi i dajmo od sebe ono što smo dužni da damo. A Gospod će pomoći. Hvala. Možemo da ispjevamo prostor. Prostojno je sjako istinu, važiti tja, Bogorodicu, isno važiti.